Baungi etorriak entzule, gure garko kultur atalunetara eta gaurkoan diska berri baten bueltan izanen gara. Eh? Orain dela gutxi, maili hoien artek bere azken lana baitu aurkeztu, doi izeneko diska baitu plazaratu, soka hotz orkestra lagun duela. Amaika kantu bildu dituelarik lan berriuntan, honen inguruko argibide guztiak bilduko ditugu, maili hoien artekin mintzatu baita Marga Fogestie lankidea eta entzungo dugu izandako solasaldia. Astapen batean, maili hoien artek kontatzen digu zergatik doi goiburuarekin plazaratu duen lana. Maile hoien arte. Azteko, e, maite dut e, hitz hori labura delako, jabur, eta sonu dun, ebai, sonu berak badu sonu eder bat. Eta astapeneko hitza e, nahi nuen e, joko bat ebai egin e, doi. Doi iradoki dela, berak dio, oi de horekin jokatzeko do hain, badira hedoi, doi, eh, ba, bada beste erantzahar bat bai uh, iruz dela eh, bere doiaz uh, gelditzen dena. Bakoitzak dugun doi hortaz uh, kontent gelditzen bagira oso iruz bizitzen giela. Holako erantzara badira eta horregatik maite dut hitz hori eta bestalde hitz hori badu ere bai doi, doi doia justo ba, mm, doidoia heltzen girela hortara eta eta hori bai egokia ikusi dugu zat eta bestalde doi hitzorek badu e, eh, na den uh, zerbaiten uh, eh, orkesteko ere bai nola sagardoi Eman dezagun, e, etxe baten izena, hanitz badira hola, doi, gune hortan, sagar ze hanitz badielako senalea, edo, ara, eta doi abundentzia hori ere gustatzen zauku zen, eta alde batitik da ga, gauza gutxi bat, edo mm, doi doia hori den bat, eta hala ere e, zerbait guetako indartsu eta aberatsa dena. Egan duzuele noak denbora luzeko lana dela, Epe, ez duze eperik ukan, eta aspalditik ari zarete lan horieko izten. Ez nahi izan duzue lan hori hola luzaz, eh, luzaz egin? Ez dugu nahi izan hola, eh, ez dakit etzen bat hori, bakarrik eh, bidea egin duela gauza horrek hastapenean egia eran ez gunen elgarrez hau Eta ba, neetako hasteko luze izan da e, kantuen sortzeko behar da pixka bat e, jarri behar da antzi ditugun gauza guztiak, eh, egunerekoak, baizik eta gure biziakoak eta e, gure gorputza eta burua batean utzi behar da pixka bat e, bestearekiko e, lotura horren egitea eta bestearekiko e, gauza horren elkarrekin moldatzeko eta neetako hori luze joan da. E, berak gogoa zuen, baina nik ez nuen pentsatu emesteko e, egiazkoa zenik eta denbora hanitzera mandut eta Eta pixkanaka, konfiantza, bai, eta, eta lana, ikusten kantu bat sortzen bada, eta eh, gure egan untsa senditzen bat dugu hoi, be, bai, hor, eh, aitzina aitzeko gogoa maiten du, eta... Bai, horregatik, e, baina ez da nahita hola izan, hori izan da bide bat joan dela hor, eta... Eta hau dela pixka bat e, argazki bat, bide horren argazki bat. Ardie txekari ez dut ikusi nekezia baizik, baizik zainetan larik. bide uh, ikusten dugu, egin, izan dituzu zu elkarlan eh, hainbeste, uh, eta um, nola beste uh, eta musikariak ere zuekin dira, aipatzen aldea zuzkat, nox, baden eta zerrekarri duten diska horretan? Alde batetik e, idazleak daude, e, nik e, batzu hautatu ditut, nik, beste batzu elkarrekin hautatu ditugu, Eme, eh, itxaro borda, ni beti segitzen dut eh, eta pentsatzen dut, eh, nik irakurtzen dut ala bere gauzetan, ni hori idatziak balira bezala, alde batetik, eta beste batzu berak idatzi dazkit e, zuzenean. Eta bai, leire bilbau, da emazte gazte bat e, ondarrokoa, eta berarekin bai gauza bera, alkar ezautzen dugu ospaldiskoan, eta hor ere e, irakurtzen ditut, bere, bere gauzak idazten ditu biztan dena, bena e, edo zoinek e, ezagutzen du e, zerbait idatzoietan, eta bere ganatzen, eta bere irakurketa egiten, eta... Hola, eta... Eta gero musika, musikaen aldetik, ba, gauza bera, gaiza batzu hanitz maite ditugulako, simpleki. E, eh, melodiak, gustatu zaizkiu eta egin ditugu loturak eh, horren inguruan. Soka orkestran, soka orkestran, azkenan bi musikari dira, e, Bai. Romen Boduen, alde batetik eh, bere sanfonia ikin, eh, behak jotzen du... Eh, Bistanda badaki jotzen ohizko moduan, gazkoinako musika hanitz ebiltzen da ere mu hortan, geho moldatzen du bere jokoa ere, eta bera naiz eta beste hizkuntza bat izan, e, oso prest, haru eta gogotsu izan da e, hortan sartzeko eta ekartzeko bere, bere irakurketa bat. Azkenean dialogoa bezala dira, hauek e, irakurtzen du kantua entzunez eta ekartzen du bere irakurketa bat. Eta azkenean lotura hori lortzen denean, eh, hor da, kantua. Beste hor bat ere bada zurekin betan? Odin izan da gomita berezia, eman dezagun. <laughs> E, hau da, Bertran kanta, oain dela urte batzu berak gomitatu gaitu, bere kontzertu bat eta, eta eta joan ginen, e, astapenez galde egin zaukun bere kantu batetan e, berarekin egiteko, eta ni ez nintzen bat e, fidatu hortara ez ditut aski ezautzen bere kantuak. Eta azkenean bera proposatu zuen gure kantu bat egiteko, eta be, bera zinez e, pozik egontzen horrekin, eta gure bai, azkenean. Esperientzia oso berria izan zenguetako. Eta, eta guk ere gomitatzen dugu hemen eh, disko hontan eh, eh etorri da eta mm, bea gelditu da zinez kontent eh, bere abotsa entzuten du eh, dialaik euskaraz kantatzen zinez eh, poz handia hartu du Zorleku bautziz Du bere pausa leku bat beste diskoei begira, badu eh, berezitasun bat eh, horrek bereziagoa da, personalagoa da, elkarlangiago bai. eh, bat da barnean, zertu bai. biskatzen? Hori dudarik gabe, elkarlana oso osoa izan delako, denbora guztian, hola, harat, onat ebiligia bere etxean, ebilitaiz, anitzetan. Eta melodia handan elkarrekin egin ditugu, ezke berak eh, eh, gitara hartzen zuen edo txeloa, eta hor, bien arteko gauza bat, eh, aldiz, bueno, lehenagokoak ere, hola izan dira, bena lehenagokoak e, biltzen ginen, zerbait grabatzen ginen, eta bakoitza bere alde joiten ginen. Eta musikariak landu zituen bere etxean, eta idatzi, eta moldatu, eta beste musikai lagunei, ebai e, beraien partea, eman. Bena, hemen da gehiago elkarrek ilanko gauza bat. Eta nik, uste, e, ez dakit erraiten aldutana, bena, berak badu sensibilitate handia, eta eta hor, bada, ba, hori da, hor agertzen dena. Jandu zure diskoa estakulu bat zela zuen helburua dela uh, eh, zeneko kantaliak egitea. Bai, dudarik gabe, pentsatzen dut musikari edo kantari guzien nahia dela hori. Eh, hau da, objektu bat edo ez eh, nola nolaren behar den, ez da helburu bat, guretzako helburua da ekspresioa, gure gauzain uh, berriz eta berriz uh, transmititzea, ere bai kantu zaharrak uh, nahi ditugu transmitu, eh, diskoa urtarako balio du, eta behar denboan uh, ba, gure gauzak eman. Eh, Ezkenean uh, hori da alburua. Eta pasatzea ere, kutsi pasatzea? Aitzineko diskoekin uh, ez ginuen izan uh, aukeraik hemen egiteko eta ageiko, ah, nik ez dakit, hoendik honekin eh, zer izan den, ez dut ideiaik. Espantxa bai, bat Bai. Bai. Eta durangoan izan Bai. Bai, bai, bai. Aurkeztuko dugu gauza labur bat e, eh, igandeaikin. Mm, ah, seia, igandea, seia da uste dut eta aguardi aldean, eta hor, bai, agertuko da diskoa han. Zuhur handen Famaili hoien arten erranekin geratzen gara, Marga Fogestie lankidearekin, izan dako saldia entzun dugu, eta gogoan hartu, e, doi izenburupeko diska eskuragarri duzuela. Eta Durango aipatu duela ere bukaeran, aipatuko dizuegu, bihar atxaldean Durangotik zuzenian arituko garela, Durangoko azokak ematen duenaren berri emanez. Eta haus esan da, baneraletik besterik ez bihar arte eta bien bitarten ongi izan aio Ugelan ez da galzen de badetan aratsa Ilunea jabaltzen Bye bye. da erhausten aditza eta hitza mi hau bezala hausten adiaren bizitzan irratiaren zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pentsatzen zenbat irauten duen. Kiberetik doanak, segitu behaznik. Segitu behaznik. Ni galtzeko ez diatne horren behar. Ni ez doa bide hartatik jasine. Errekala ez!